post rigardo alla la naua tut socola congresso en Praha. Anta utcentiaroi nascigis la fondinto de la socola gimnasta asocio, doktoro Miroslav Tirš. Je lia memoro estis dedicita la naua tut socola congresso en Praha. Kiel bela sonjo vivas la granda tagoi en la memoro do la tuta cecoslovaca popolo. La tagoi de la naua estas for, sed la forta e impresoi de la giganta entrepreno vivas. Ili vivas profunde en la coro de ciu cecoslovaco, ili vivas kiel unica travivajo en ciui gastoi fremduloi venintai el ciui anguloi de la tuta mondo. Ili ciui travivis la miraclon, per ciu la tuta cecoslovaca popolo manifestis sian unuetson, sian volon al vivo cae liberezzo, sian fidelezzon alla la respublico, cae gia unua representanto cae presidento Tomáš Garik Masaryk. La programo de la congresso estis amplexa. Gin malfermis la decduan de junio la plei junai socoletoi falcetoi. Tridec mil infanoi, ses gis decdu jarai gimnastis cae ludis antau cent quindec mil rigardantoi. Inter la rigardantaro estis ancau la presidento de la Respublico, al quiu tre placis la ritmai exerzoi cae gaiai ludoi de la sanae infanoi. De la tribunoi aspectis la gimnasteio, ciel granda, mult colora herbeio, shangianta sian dominantan coloron, ce ciu movo de la soculetoi. Sanezzo, cae gaiezzo, ien la cefai traitoi de la infana socoltago, sanezzo pro la exterordinare varmega tago, multai homoi svenis cae devis esti forportatai, sed nur mal multain infanoin oni vidis sur la portiloi. Bone caracterizas la spiriton de niai malgranduloi jena episodo. Ciu havis binoclon, povis bone observi gin. Dum la gimnasticado svenis subite malgranda knabino de chiarulino giuste antau la tribuno de la presidanto. Tui venis du samaritanoi, metis la knabinon sur la portilon, cae for iris. Sed subite ec la malsanuli neto, for saltis de la portilo, recuris la dec pasioin al sia loco, cae daurigis sian intererompitan gimnasticadon. Ridante applaudis la presidento la bravan knabinon reveninte heimen en siain urboin cae villagioin, la infanoi fieris pritio, che ili vidis la pacion massari. Sed nur unu knabineto povas fieri pritio, che sci, speciale sci, estis applaudita de la presidento. La nomo de la knabino, nenius cias, char si perdigis en la tridec mila amaso dage knaboi parolante pri la celo de la Socola Associo, la signoro presidento diris, la venonta generazio devas esti pli nobla cae pli sana ololania. La tago de la plei iunai gesocoletoi reitigas la convincon che la vortoi de la stat estro plenumigios. La impresso, qui un la viroi, shainis nesuperebla, en sia impona grandezzo cae fortezzo, tamen la plei belan spectaclon presentis la verinoi, dum ilia gimnastado, cun blancai cegloi, la gimnasteio aspectis ciel marbordo, cun danzantai feinoi. Ludema charmo, ien la trafa vorto portio, cion oni mirante vidis. La vizoi shangigis en retoin, cae rondoin, cae de nove en vicoin. La areo shangigas en geometriain figuroin, cae dume dansas la kegloi, quasau vivai estagioi. Fortezo cae disciplino estis la traitoi de la vira gimnastado, belezo cae charmo de la virina. Simbolan senson havis la sonjo de Tirsch. Gi montris che la idealoi de la antiquae grecoi estis ancau la idealoi de doctoro Tirsch, quiui vivas en la socolaro. La moderna gimnasteio shangigis en antiquan lucteion. Sceno cun antiqua pastraro en antiquai costumoi oferanta al dioi malfermas la ludoin de Olimpio. Sequas vetveturo per duradai veturiloi quiu vecis en la publico excitigan interesson, Lucto. Gi montris che la du miliara tempo spazio ne multe sciancis la homon, ciam amanta pazan lucton, al portanta alla la la plei altan honoron, la lauro Crom la cehoslovacai soccoloi, gimnastis soccoloi cae gastoi el Americo, Bulgarujo, Finlando, Francujo, Hispanujo, Jugoslavujo, Latvujo, Polujo, Rumanujo, Rusujo, cae malgranda grupeto de luzaziai soraboi, el Germanujo. Ili ciui gimnastis tre elegante, cae plene meritis la ricoltitan aplaudon. Venis la fino de la congresso, cae cun ci la plei impona manifestatio, ciun la malnova urbo vidis, cae ne aldonu la asserton de mil nombra aro da exterlandai faculoi cae giornalistoi. Manifestatio nenie en la vasta mondo videbla. Sesdec mil viroi cae virinoi, aplauditai decent miloi da rigardantoi, marsis tra la urbo entusiasme ovaciante la maliunan presidenton. Ien plenumigio de la sonjo de doctoro Tirsch. Uno cae duon miliono da homoi visitis dum la congressai tagoi la gimnasteion. Duon miliardon da cehai cronoi ili elspesis, prescau cent milionoi da svisai francoi, cae la sola fundamento ideala cae reala, sur ciu firme staris la tuta entrepreno, estis la libervola disciplino cae oferemo de la socolaro. Ciam ni, estimatai ge auscultantoi manifestos en tiel grandiosa maniero por la ideoi de Dr. Zamenhof, ideoi, Qui vivas ancau en la socolaro char montrante la celon della socola movado, la presidento diris, «Ciam, ciam vi vocas slavon, homo respondu al vi!»